Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 1-ն է, տարվա առաջին օրը։ Այսօր պատմության մեջ 193 թվականի հենց այսօրը Հռոմի ծերակույտը Կոմոդոսից հետո Հռոմի կայսր ընտրեց Պերտինակսին։ 1502 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյի ներկայիս տարածքը առաջին անգամ հայտնաբերվեց բրազիլյան պորտուգալացիների կողմից։ 1739 թվականի այսօրը Ժան Բատիս Դելոզիեն հայտնաբերեց աշխարհի ամենահեռավոր կղզին Բուվեն։ 1797 թվականի այսօրը Օլբանի քաղաքը դարձավ Նյու Յորք նահանգի մայրաքաղաքը։ 1801 թվականին Իռլանդիան եւ Մեծ Բրիտանիա միավորվեցին, ստեղծելով Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի միացյալ թագավորություն։ 1804 թվականին ֆրանսիական իշխանությունը ավարտվեց Հայիթիում։ Այն դարձավ առաջին սևամորթ անկախ երկիրը եւ երկրորդ անկախ երկիրը Հյուսիսային Ամերիկայում միացյալ նահանգներից հետո։ 1942 թվականի հենց այս օրը ՄԱԿ-ի հրճակագիրը ընդունվեց 26 երկրների կողմից։ 1956 թվականին անկախացավ Սուդանը։ 1956 թվականի այսօրը սկսել է հերարձակվել Բելարուսի ազգային հեռուստարադիոընկերությունը։ 1959 թվականին տեղի ունեցավ Կուբայական հեղափոխությունը։ 1982 թվականին Պերուացի Խավիեր Պերես դե Կուեդլիարը դարձավ առաջին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Լատինական Ամերիկայից։ 1984 թվականին Բրունեի Դարուսալամը անկախացավ։ 1993 թվականի այսօրը Չեխոսլովակիան բաժանվեց երկու երկրի՝ Չեխիայի եւ Սլովակիայի։ 1999 թվականի այսօրը եվրո դրամական արժույթն ընդունվեց։ 2011 թվականի այսօրը Էստոնիան պաշտոնապես ընդունել է եվրոն որպես դրամական միավոր եւ դարձել է Եվրագոտու 17-րդ անդամը։ 1993 թվականի այսօրը սկսեց հերարցակվել Euronews հեռուստաալիքը։ Այսօրը ծնվել են 1788 թվականին ֆրանսիացի հրապարակախոս եւ գրող Էթիեն Կաբեն, 1829 թվականին իտալացի դերասան Թոմազո Սալվինին, 1855 թվականին հայ դրամատուրգ եւ մշակութային գործիչ Էմին Տեր-Գրիգորյանը, 1864 թվականին հայ օպերային երգիչ Ստեփան Եգիզարովը, 1881 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ խորթային բժիշկ, մանկաբարձ գինեկոլոգ Գրիգոր Արեշյանը։ Նա պրոֆեսոր է խորթային Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ։ 1886 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ պետական եւ ռազմական գործիչ, քաղաքագետ իմաստասեր Գարեգին Նժդեհ։ Ցեղակրոն ազգային գաղափարախոսության հիմնադիր Հայաստանի առաջին հանրապետության ռազմական եւ պետական գործիչ, Լեռնահայաստանի հանրապետության առաջնորդ, թուրքական եւ ռուսական զինված ուժերի դեմ տեղի ունեցած մի շարք պատերազմների ակտիվ մասնակից։ Գարեգին Նժդեհը ծնվել է ռուսական կայսրությունում Երևանի նահանգի Նախիջևանի գավառի Կզնուտ գյուղում։ Մանուկ հասակում կորցրել է խորը եւ մնացել մորտիր ու խնամքին։ Ընտանիքում եղել են 4 երեխա, Նժդեհը փոքրն էր։ Սկզբնական կրթությունը ստանալով ծխական հայկական դպրոցում, իսկ այն փակվելուց հետո Նախիջևան քաղաքի ռուսական դպրոցում ուսումը շարունակել է Թիֆլիսի ռուսական գիմնազիայում, որտեղ սովորելու ընթացքում էլ 17 տարեկան հասակից միացել է հայ ազատագրական շարժմանը։ Այնուհետև մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ եւ 2 տարի տեղի համասարանի իրավաբանական բաժնում սովորելով թողել է ուսումը եւ ամբողջովին նվիրվել հայ հեղափոխության գործին, ընդդեմ ցարիզմի եւ սուլթանականության։ 1906 թվականին մեկնել է Բուլղարիա, որտեղ Ռոստոմի աջակցությամբ եւ Մակեդոնական ազատագրական շարժ մաղեկավարների միջնորդությամբ ընդունվել է Սոֆիայի սպայական դպրոցը եւ այն հաջողությամբ ավարտելով 1907 թվականին վերադարձել Հայաստան հայկական լեռնաշխարհ։ 1912 թվականին, երբ սկսվել է առաջին Բալկանյան պատերազմը, հայերը Թուրքիայի դեմ կռվելու համար բուլղարական բանակի կողքին ստեղծել են կամավորական վաշտ, որի ղեկավարները եղան Նժդեհն ու Անդրանիկ Օզանյանը։ Նժդեհը այդ պատերազմի ժամանակ վիրավորվել է։ Հայկական վաշտը աչքի ընկնելով մի շարք հաղթական մարտերով հրաժարվել է մասնակցել Բալկանյան երկրորդ պատերազմին եւ 1913 թվականին զորացրվել է։ Առաջին աշխարհամարտի նախորյակին ներման արժանանալով ցարական կառավարության կողմից Նժդեհը վերադարձել է Կովկաս Թուրքիայի դեմ մղվելիք պատերազմի մասնակցելու պայմանով։ Պատերազմի սկզբնական շրջանում եղել է հայկական կամավորական երկրորդ գնդի փոխհրամանատարը, իսկ հետո հայ եզդիական առանձին մի զորամասի հրամանատար։ 1917 թվականին Սակավաթի ուժերով օկնությանը հասել Կողբին եւ փրկել տեղի հայությանը կոտորածից։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին լինելով զորավար դրոյի օկնականը 1918 թվականին Գառնանը վարել է Ալաջայի բնակավայր Անիի շրջակայքում կռիվները, որոնցով հնարավորություն է ստեղծել նահանջող հայկական զորամասերին անկորուստ անցնել Ալեքսանդրապոլ։ Միաժամանակ իր մարդկանցով ապահովել է Նիկողայոս Մարի պեղումների արդյունքը հանդիսացող արժեքավոր հնությունների փոխադրումը Անիից։ Մոտենում էր 1918 թվականի մայիսը, վճռվում էր հայոց ճակատագիրը։ Ալեքսանդրապոլում կրվի բռնվելով թուրքական զորքերի դեմ նժդե իր խմբով նահանջել է Վանաձոր, այն ժամանակ Ղարաքիլիսա։ Այստեղ էին նահանջել խոճապի մատնված բազմահազար հայ փախստականներ, տեղի ժողովուրդը նույնպես տագնապի մեջ էր։ Սակայն Նժդեհի գլխավորությամբ իրականացվող Ղարաքիլիսայի երրորդյա հերոսամարտով հայությունը հաստատել է իր հարատևելու կամքը եւ այդ հավաքական կամքի զորացրման գործում անշուշտ անուրանալի է Նժդեհի դերը։ Ղարաքիլիսայում վառած կրկների համար, որոնց ընթացքում վիրավորվել է Նժդեհը, նա արժանացել է ամենաբարձր քաջության շքանշանի։ Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից հետո 1918 թվականի վերջին նժդեհը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նշանակվել է Նախիջևանի գավառապետ, իսկ 1919 թվականի օգոստոսից Կապանի, Արևիկի եւ Գողթանի ընդհանուր հրամանատար։ Այսօրը ծնվել են 1894 թվականի այսօրն է ծնվել հայ մանկավար Մուշեղ Սանտրոսյանը, 1899 թվականին հայ արձակագիր ու թարգմանիչ Գրիգոր Արեյանը, 1901 թվականին հայ դերասան, ռեժիսոր եւ դրամատուրգ Մանվել Մարությանը, 1907 թվականին հայ քանդակագործ Սամվել Մանասյանը, 1907 թվականին ֆրանսահայ նշանավոր նկարիչ, բեմանկարիչ, ֆիգուրատիվ արվեստի վարպետ Ժան Գարզուն, 1908 թվականին ականավոր քիմիկոս Խորթային Հայաստանի Գիտության ազգային ակադեմիայի անդամ Պետական մրցանակի դափնեկ իր Արամ Նալբանդյանը 1910 թվականին հայ քանդակագործ Խորթային Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Թորգոմ Չորեքչյանը 1914 թվականին հայ գրող Ռուբեն Ղարիբյանը 1914 թվականին հայ գրականագետ Սահակ Բազյանը 1916 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանը 1919 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող Ջերմ Դեյվիդ Սելենջերը։ Նա առավելապես հայտնի է տարեկանի Արտում Անդունդի եզրին իր վեպով։ 1920 թվականին է ծնվել ֆրանսահայ երգիչ Ժակ Դուվալյանը։ 1923 թվականին խորթային Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Գրիգոր Ազիզյանը։ 1923 թվականին հայ դերասան Քաջազուն Գյուրջյանը։ 1927 թվականին հայ խորթային դիրիժոր խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Մանգասարյանը։ 1931 թվականին մաթեմատիկոս Սերգեյ Ադյանը, 1931 թվականին հայ արվեստաբան Վիլհելմ Մաթևոսյանը, 1933 թվականին հայ դերասան Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ Լևոն Կուկուլյանը, 1937 թվականին հայ նկարիչ Գևորգ Արաքելյանը, 1938-ին հայ զինվորական բժիշկ հոկեբուժ առողջապահության կազմակերպիչ Ալեքսանդր Մելիք Փաշայանը։ 1939-ին ֆրանսիացի դերասանուհի Միշել Մերսիոն 1939 թվականին հայ ազգագրագետ, դիվանագետ, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Յուրի Մկրտումյանը։ 1940 թվականին է ծնվել հայ նկարիչ Ռուբեն Հովնաթանյանը։ 1945 թվականին հայ ջազմեն, կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Լևոն Մալխասյանը։ 1950 թվականին հայ երգիչ, երգահան, գիտարահար, պոետ եւ հասարակական գործիչ Ռուբեն Հախվերդյանը։ 1953 թվականին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախկին նախարար, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դերենիկ Դումանյանը։ Այսօրը տոնում են 2004 թվականից հանրային սեփականության օրը, միջազգային ոչ պաշտոնական տոն։ Կուբայում այսօր հեղափոխության օրն է, Կամերունում անկախության օրը, Տանզանիայում ծառերի օրը, Էստոնիայում եվրոյի օրը։ Գրիգորյան օրացույցում այսօր աշխարհում նշում են ամանորը։ Նոր տարի նշելու սովորույթը գոյություն ուներ դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակու միջակետքում։ Ամանորով նշում են տարվա սկիզբը։ Տարին ժամանակի սահմանն է, որը վերցրած է բնությունից։ Դա այն ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում երկիր մոլորակը կատարում է մի լրիվ պտույտ արեգակի շուրջը։ Երկրի կատարած շրջապտույտը հավասար է 934 միլիոն կիլոմետրի, որն անցնում է մեծ արագությամբ։ Հունվարի 1-ը որպես տարվա սկիզբ սահմանվել է Հռոմի կայսր Հուլիոս Կեսարի կողմից մեր թվարկությունից առաջ 46 թվականին։ Հին Հռոմում այդ օրը նվիրված էր էր Յանուսին, ընտրության դռների եւ բոլոր սկիզբների աստծուն։ Հունվար ամիսն իր անվանումը ստացել է հենց Յանուս աստծու անունից, որին պատկերում էին երկու երեսով, որոնցից մեկը նայում էր առաջ, իսկ մյուսը՝ ետ։ Տարվա գաղափարն առաջին անգամ ցակել է հին արևելքի մշակութային կենտրոններից մեկում Եգիպտոսում։ Այն կապվել է Նեղոս գետի վարարման հետ։ Դրանով էր պայմանավորված եգիպտացիների կյանքը, երկրագործական աշխատանքները։ Նեղոսի վարարման սկիզբը համընկնում էր Սիյուս աստղի Երևանուն, եւ ահա այդ աստղի եւ Նեղոսի վարարման միջև ընկած ժամանակահատվածն էլ կոչեցին տարի։ Այսօր հունվարի 1-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 364 օր։